Quick and Snow Show. Hai hai hai, các bạn thính giả yêu mến của Quick and Snow Show, chúng ta đang có những giờ phút nghỉ ngơi thoải mái và thưởng thức âm nhạc trên kênh VOV Giao thông 91 MHz Quyết rất muốn khoảnh khắc này của các bạn được kéo dài thêm nữa nhưng rất tiếc là không được. Đã đến giờ phải làm việc rồi. Này Quyết, đó là giờ làm việc của Quyết chứ đâu phải của ai khác hả? Nếu Quyết biết điều thì có thêm Snow làm việc cùng, còn nếu không thì Quyết làm việc một mình. Mấy ngày qua Snow đã đọc và chọn email đến mờ cả mắt rồi. Snow mắt mờ thì cũng còn tinh lắm, lúc nào cũng đảo như radar, cấm có bỏ sót cái gì. Giá như ở mắt Snowmer thật thì cuộc sống có khi lại dễ chịu hơn Nó sẽ trôi đi một cách bình thản hơn nhiều Nhưng cũng sẽ tẻ nhạt hơn nhiều Quý không thấy là nhiều khi phải có kịch tính một chút thì cuộc sống mới thú vị à Có một thính giả nghĩ về cuộc sống như thế này này Cuộc sống cũng giống như một ly cà phê Bạn ngồi bên cửa sổ nhấc tách cà phê lên Nhấp một ngụm và chợt nhận ra rằng ly cà phê chưa có đường Rồi bởi vì ngại đứng dậy để lấy đường Bạn ngồi đó và uống ly cà phê đắng Khi ly cà phê đã cạn bạn mới phát hiện ra rằng đường đã không tan ra và dính ở dưới đáy ly. Chúng ta mất quá nhiều thời gian để băn khoăn tại sao cuộc đời lại quá ảm đạm, nhạt nhẽo và tốn rất nhiều thời gian để đi tìm kiếm sự ngọt ngào trong khi bản thân ta chỉ cần khuấy nó lên đấy quyết thấy không chỉ cần khuấy nó lên và sẽ thấy vị ngọt ngào đấy <laughs> chưa hẳn đâu còn phụ thuộc vào người pha cà phê đã bỏ vị gì ở dưới đáy nếu Snow là người pha thì Quick không bao giờ dám khuấy lên Thà đắng còn hơn là phải nhận một vị mà người ta không biết phải gọi tên là vị gì Nếu thế thì hãy luôn tự pha cho mình một ly cà phê đi nhá Không cần phải đi đến nhà người khác từ 7 giờ sáng đâu Mà thôi, quyết quay lại với chủ nhân của bức thư trên đi Anh chị gửi cho em một ca khúc tới người ấy của em Đỗ Thị Hiền đang học lớp KT5 K9 Đại học Công nghiệp Hà Nội Cùng với lời nhắn Em à, năm tháng mình xa nhau Thời gian không dài trong một cuộc đời nhưng cũng đủ để anh nhận ra rằng anh đã ngốc nghếch ngớ ngẩn như thế nào khi mà rời xa em hãy tha thứ cho anh em nhé anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa đâu anh yêu và nhớ em rất nhiều mình sẽ cùng khuấy tách cà phê ấy lên em nhé ký tên Nguyễn Quốc Thắng ở địa chỉ thắng ng 2009 gmail.com cùng với ca khúc Vanilla Twilight của nhóm Owl City. The stars lean down to kiss you and I lie awake and miss you. Pour me a heavy dose of atmosphere. Cause I'll doze off safe and soundly But I'll miss your arms around me I'd send a postcard to you, dear Cause I wish you were here it's not the same without you Because it takes two to whisper quietly The silence isn't so bad Till I look at my hands and feel sad Cause the spaces between my fingers are right where yours fit perfectly I'll find repose in new ways Though I haven't slept in two days Cause cold nostalgia chills me all my email gửi từ địa chỉ nguyễn hiền 0190 cổng yahoo.com.vn anh Quick và chị Snow thân em nghe chương trình cũng khá lâu rồi từ hồi học cấp 2 cơ thế mà chưa một lần em có ý nghĩ em sẽ viết thư cho anh chị vậy mà giờ đây em đang loay hoay viết những dòng đầu tiên càng lớn con người ta càng hay nghĩ linh tinh cứ thích làm rắc rối vấn đề lên thì phải hình như em cũng thuộc trong số đó đã bao lần tự nhủ hãy đơn giản mọi chuyện đi kệ rồi đâu cũng vào đó mà sao khó quá Buồn, có những khi là nỗi buồn vu vơ, tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn. Có khi biết đấy nhưng cũng chẳng thể diễn đạt nổi, chẳng thể nói ra. Thực ra cũng muốn nói lắm đấy chứ, muốn được chia sẻ mà chẳng biết nói với ai, chẳng ai hiểu. Giữa bao người nhưng sao vẫn thấy lạc lõng và trống trải thế? Thật lạ, sao mấy chuyện không hay cứ thương đến một lúc vậy nhỉ? Nó muốn thử ta, à? nó sẽ vui mừng khi ta gục ngã, ta thất bại. Vì thế ta càng không được đầu hàng, ta phải chiến đấu và chiến thắng. Ta cứ thường tự an ủi lên tinh thần như thế đấy. Không biết rồi mình sẽ đi được đến đâu nhưng sẽ làm hết khả năng có thể anh chị làm ơn có thể phát cho em ca khúc Forever Young của Jay Z cùng với Mr. Hudson cảm ơn anh chị rất nhiều know what I mean? Forever, forever. So we living life like a video. video. Where the sun is always out and you never get old And the champagne's always cold and the music's always good And the pretty girls just happen to stop by in the hood And they hop their pretty ass up on the hood of that pretty ass car Without a wrinkle in today Cause there's no tomorrow, just a picture perfect day That lasts a whole lifetime and it never ends Cause all we have to do is hit rewind Let's just stay in the moment, smoke some weed, drink some wine Reminisce, talk some shit forever young as in your mind Leave them off the can erase Neither space nor time So when the director yells cut I'll be fine I'm forever young Forever young I wanna be forever young Do you really want to live forever? Forever not wide. Fear not much while we're alive. Life is for living, I'm living uptight. See you somewhere up in the sky. Fear I die, I'll be alive for a million years. Bye bye, so not for legends, I'm forever young. My name shall survive. Through the darkest blocks of a kitchen, stove of a pirate's pots, my name shall be passed down to generations while debating up in barbershops. Young, slung, hung here, shorter the nigga from here. With a little ambition, just what we can become here. And as the father passed the story down to his son's ears. Younger kid, younger every year, yeah So if you love me, baby, this is how you let me know Don't ever let me go, that's how you let me know, baby forever, forever and ever let it run. Slamming Bentley doors, hopping out of Porsches, popping up on Forbes list, gorgeous. Hold up, niggas started lost it. They be talking bullshit, I be talking more shit. They nauseous. Hold up, I'll be here forever. You know I'm on my shit. I ain't with foreclosure. I will never forfeit. Less than four bars guru bring the chorus in. Did you get the picture yet? I'm painting you a portrait of young. I wanna be các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt, chính Quick and Snow sẽ làm cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick and Snow qua điện thoại và trên trang web của VOV Giao thông. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại tới số 19005715526 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Xin nhắc lại, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 571526 chọn nhánh 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club. Let's spin it up. Mối tình đầu ngọt ngào lãng mạn nhưng có thể không đi đến một kết quả hạnh phúc. Nhiều người thất tình nhưng có lẽ chưa một ai oán trách mối tình đầu của mình phải không Snow? Chính bởi vì của nó ngọt ngào và lãng mạn quá, thậm chí ngây ngô nữa nên người ta không thể nào quên. Rồi cuộc sống sẽ đổi thay, những phức tạp của nó không cho phép người ta được ngây ngô, rồi người ta mệt mỏi bởi chính sự khôn ngoan của mình. Đọc thư của các bạn viết về mối tình đầu, Snow bao giờ cũng có cảm giác hơi nuối tiếc thế nào ấy, bởi vì biết rằng những xúc cảm trong sáng này rất có thể sẽ bị nhạt nhòa đi. Snow cứ hay lo xa, ngày hôm qua đã là dĩ vãng, ngày mai chưa tới, Hãy sống trọn vẹn với hiện tại đi nào Chào Quick, chào Snow và chào em Tôi biết giờ này em đang ngồi ở một góc nào đó trong căn phòng của mình và lắng nghe Quick and Snow Show Và tôi cũng xin phép được gọi em là em Vì từ trước đến giờ tôi vẫn gọi em chiều mến là Trang Tôi hơn tuổi em nhưng chúng ta lại cùng học một khóa nên em vẫn gọi tôi là bạn mà Em bảo tại ngày đầu cậu không xưng là anh luôn Vâng, ngày đầu tiên đó, tôi vẫn còn nhớ ngày đó là ngày đầu tiên của năm học mới, một ngày có nắng. Thông qua một người bạn, em đã nhờ tôi đi mua sách cùng em và thế là ta đã quen nhau. Cho tới một ngày kia, tôi đã vay mượn hết tất cả sự can đảm của mình để mời em đi chơi và thật bất ngờ em đã đồng ý. Vui mừng, hồi hộp và lo lắng, tôi đã mong cho đêm đó qua thật mau và đó cũng là lần thứ hai ta gặp nhau. Nhưng dường như thế đã quá đủ để có một cái gì đó nảy sinh trong tôi, con người đó, khuôn mặt đó, ánh mắt đó và nụ cười đó Tất cả không phai nhạt trong tôi Để rồi sau một năm gặp lại Tôi vẫn vui mừng, hồi hộp và lo lắng như những ngày đầu tiên vậy Em đã mở to đôi mắt và ngạc nhiên hỏi tôi rằng Cậu vẫn nhớ chuyện đấy à? Cậu biết ngày sinh nhật của tớ à? Em ngốc, ngốc thật đó Vì làm sao tôi có thể quên được những chuyện đó chứ Và xin nhờ Quick and Snow gửi tới cô bé ngốc đó của tôi ca khúc Until You của Shane Watt Với lời nhắn nhóm bạn mà mình đã liệt kê chỉ có từng ấy phần tử thôi và Trang đã nhận là bạn gái của mình rồi đấy ký tên Đinh Hồng Linh ở địa chỉ binlinhacòng@gmail.com. Baby, life was good to me, but you just made it of you Thủy Đinh gửi từ địa chỉ bình minh tháng 10 gmail.com anh chị thân 18 tuổi em lên Hà Nội học đại học 18 tuổi em tìm thấy tình yêu đầu đời rất đẹp rất nên thơ nhưng em không thể ngờ rằng mình lại thay đổi nhiều đến thế không biết từ lúc nào em trở nên hay quên đanh đá và vô tâm em mải mê với những người bạn mới những kế hoạch dự định tốt đẹp cùng người yêu mà quên mất người bạn thân đã cùng mình trải qua bao vui buồn không thể tin được sinh nhật lần thứ 18 của cô ấy em đã quên Dĩ nhiên là sau đó em có nhớ ra Nhưng cũng đã muộn mất mấy ngày rồi Giờ nghĩ lại em vẫn thấy xấu hổ và giận mình quá anh chị ạ Rồi đến khi em chia tay người yêu Buồn và hụt hẫng Chưa bao giờ em cảm thấy mất đi thứ gì lớn lao đến thế Em cố gắng níu kéo anh ấy Nhưng càng thế thì anh ấy lại càng xa em hơn Chính lúc đó cô bạn thân gọi điện cho em Và ngay ngày hôm sau chạy ngay đến chỗ em để an ủi chia sẻ Lôi em đi chơi để em không có thời gian mà buồn nữa Cô bạn kéo em trở về với thực tại Chúng em có được niềm vui làm những công việc ưa thích như ngày xưa. Em đã thay đổi quá nhiều. Rất may là em chưa làm cho ai thất vọng, ngoại trừ anh ấy. Bây giờ thì em đã thấy rằng thay vì đuổi theo cái bóng đã ở quá xa ta, thì tại sao ta lại không dành thời gian để yêu thương những người còn đang bên cạnh? Em đã trở lại là chính mình, là em như em vốn có. Thì ra cô bạn thân, người mà em suýt bỏ quên, luôn đồng hành cùng em trên từng bước đường. Cô bạn nói rằng mỗi khi em có chuyện, cô ấy đều thấy có gì đó bất an. Vì vậy em không thể giấu cô ấy được điều gì cả. Vậy mà giờ em mới nhận ra Cảm ơn trời đã cho em có một người bạn tuyệt vời như vậy. Anh chị thân, bây giờ cô bạn em đang có một chuyện buồn lắm mà em cũng chưa biết nên khuyên nhủ cô ấy như thế nào. Anh chị làm ơn hãy phát tặng cho bạn em là Phạm Thị Thu Thảo ở số điện thoại 0166 298 4385 ca khúc Inimini của Justin Bieber và Sean Kingston với lời nhắn có à hãy cười lên nhé tớ thích nhìn cậu cười cơ dù có chuyện gì xảy ra hãy tin là tớ luôn ở bên chia sẻ cùng cậu hai cái đầu vẫn hơn một cái đầu cậu chẳng nói thế là gì đừng buồn nữa nhé nếu cậu thích tớ sẽ lại dẫn cậu ra sân bay nội bài bọn mình cùng ngắm máy bay cất cánh nhé ngắm máy bay bay lên thật thanh thản và nhẹ lòng được không mà bọn mình còn nợ nhau một lời hứa cùng đi chơi hồ tây và công viên nước ngắm phủ tây hồ đấy cậu nhớ không cậu mà không nhớ tớ sẽ biến thành nước đá lạnh đóng băng cậu luôn đó vì tớ là nước mà thế thôi anh chị ạ anh chị cố gắng giúp em với nhé em cảm ơn Catch a bad chick by her toe. If she holler, if if If she holler, let her go. She's indecisive. She can't decide. She keeps on looking from left to right. Girl, come a bit closer. Look in my eyes. Searching is so wrong. I miss you. You right. seem like the time to love and leave and disappear right after. you can't make up your mind. mind. sáu này Một năm cậu ấy đi xa Cũng là lúc bạn bè học chung lớp đại học Chuẩn bị chia tay nhau Thời gian học chung 4 năm sao mà nhanh thế Thời gian cũng gấp gáp hơn khi người ta nâng niu từng phút giây của nó Thật lạ Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn ngủ say Tôi sẽ giữ bạn thật chặt và nguyện cầu Thượng Đế giữ gìn tâm hồn bạn Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi thấy bạn bước ra ngoài Tôi sẽ ôm chặt lấy bạn, hôn bạn thật kêu và gọi bạn quay về Nếu tôi biết đó là lần cuối tôi bên bạn thì tôi sẽ ghi lại nó trong video và sẽ xem đi xem lại chúng nhiều ngày. Nếu tôi biết đó là lần cuối cùng để tôi có thể dành một hoặc hai phút còn sót lại, tôi sẽ dừng lại và nói mình yêu thương, quý bạn lắm. Dù có thể bạn cũng biết điều đó. Ngày mai sẽ tạo nên sự quên lãng, đó là một điều chắc chắn và chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai để làm đúng mọi việc. Ngày mai sẽ là lúc chúng ta bắt đầu ở những chân trời mới, những cơ hội mới, nhưng sẽ không bao giờ chúng ta quên ngày hôm nay. Anh chị thân, đó là những điều em muốn gửi đến bạn Nguyễn Tuấn Anh, người bạn đã đi xa của em và tập thể lớp em là 51 QD, khoa kinh tế và quản lý xây dựng, đại học xây dựng. Mong anh chị phát tặng em và các bạn ca khúc A Soldier to Cry On của Tommy Page cùng lời nhắn chúc mọi người thành công và may mắn. Cảm ơn anh chị nhiều. is full of lots of up and downs But the distance feels further when it's headed for the ground And there's nothing more painful than to let your feelings take you down It's so hard to know the way you feel inside When there's many thoughts the feelings that you hide. But you might feel better if you let me walk with you by your side. And when you need a shoulder to cry on, when you need a friend to rely on when the whole world is gone, you won't be alone, cause I'll be there my shoulder to cry on. I'll be there. I'll be your friend to rely on when the whole world's gone. You won't be alone, cause I'll be there. All of the times when everything is wrong and you're feeling like there's no use going on, you can't give it up it out and carry bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt, chính Quick và Snow sẽ làm cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web của VOV Giao thông. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại tới số 19005715526 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Xin nhắc lại, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 571526 chọn nhánh 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club. Email của bạn this is it gửi địa chỉ ivoli mai lợ a gmail.com trước tiên thì chúc anh chị cùng chương trình luôn có thêm nhiều ý tưởng mới thank you em cũng mong mỏi mong anh chị giúp đỡ em nhá em muốn gửi ca khúc Kids in Love của nhóm Mayday Parade tới cho bạn em là tho lồng mũi xanh với lời nhắn xin mình cứ vô tư như ngày xưa ngày tình yêu chưa ghé đến đôi mình xin mình hãy cứ thứ tha cho tình tôi vì tôi đã đến mang cho mình nỗi buồn xin anh chị cứ nói thế thôi ạ không cần nói tên em đâu, cô ấy sẽ hiểu mà. Mà em cũng chẳng biết viết thêm gì nữa, chỉ biết gửi bằng âm nhạc thôi. Chúc anh chị luôn vui khỏe và ngày càng nồng nàn nhé. Vậy là Quyết không đi Paris nữa Quyết trả lời tổng biên tập đẹp ừ, của tạp chí Ga Đẹp chưa Trả lời rồi Không ấy bảo sao Chẳng bảo sao cả Đi thi thì có giải, có vinh quang, có Paris, có nhiều thứ Không đi thì chẳng có gì, thế thôi Này, Quyết giận Snow đi à Thôi Quyết ạ, dù một ngày đẹp trời rồi sẽ có Ngày hôm nay trời đẹp đây này Và dự báo thì tiết cho rằng mấy ngày tới trời cũng đẹp luôn Nào vậy có gì mới nào Sao Quyết cứ tra hỏi tôi thế nhở Tôi đâu có nhiệm vụ phải mang lại sự mới mẻ cho Quyết hả Ngày đẹp trời hay ngày xấu trời thì Quyết tự đi mà lo lấy Chứ Quyết đi Paris nhá Snow bảo Quyết tự lo mà Cái đó thì khác Quyết không lo được đâu Hơn nữa đi châu Âu lúc này liệu có an toàn không Núi lửa Iceland Chẳng ai dám đảm bảo là không tiếp tục gây rắc rối đấy nhá Quyết đi mà kẹt bên đó thì Snow dẫn chương trình về ai Thôi thì ở lại vậy Quý Snow lắm đấy nhá Vậy ngày đẹp trời hôm nay lấy thư ra đọc vậy Email của bạn gửi tới địa chỉ Việt Tiến ở địa chỉ tiến việt bg 86 gmail com Thư gửi anh Quick và chị Snow Anh chị à, vào một ngày đẹp trời Em có quen một cô gái Quả thực cô ấy đẹp và rất ca tính nữa Chúng em gặp nhau, cùng nhau tâm sự Em đã từng lên nhà cô ấy chơi Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp Và trái tim em đã nhảy nhót Bỗng một ngày cô ấy báo cho em một tin xét đánh Em phải đi lấy chồng và tháng 8 anh lên dự đám cưới em nhé Em thấy thật buồn Chưa kịp nói lời yêu với cô ấy Em không tin Đành cho người dò hỏi Em cũng được trả lời như vậy Buồn quá anh chị à Bao dự định ước mơ bỗng tan biến Cô ấy bảo không liên lạc với em nữa, như vậy sẽ tốt cho cả hai. Thấy cô ấy nói vậy, em đành không làm phiền nữa. Thời gian cứ trôi đi, em lại miệt mài lao vào công việc, rồi cũng không thấy cô ấy mời đám cưới. Những lúc buồn em định gọi điện, nhưng lại sợ làm phiền nên đành thôi. Rồi lại vào một ngày đẹp trời anh chị ơi, vì nhớ cô ấy em quyết định gọi xem cô ấy lâu nay ra sao quả thực là một tin rất vui anh chị ạ. Anh chị biết không, cô ấy chưa lấy chồng. Ngày đó cô ấy nhờ mẹ mình diễn kịch để thử lòng em thôi, nhưng vở kịch quá hoàn hảo và em thấy mình thật ngốc, chưa gì đã vội tin rồi. Giờ bọn em đã liên lạc lại với nhau rồi anh chị ạ Em hy vọng sẽ tỉnh táo hơn với những chiêu của cô ấy Sắp sinh nhật cô ấy rồi Xin anh chị gửi giúp em ca khúc Go Crazy Waiting của nhóm Big Mama Với lời nhắn là Huyền à, anh chúc em luôn hồn nhiên vui vẻ Tình cảm anh dành cho em là chân thật Anh muốn cả thế giới biết rằng anh yêu em Hãy cùng anh đi đến cuối con đường em nhé Quý thế không, ngày đẹp trời thì tất cả mọi việc sẽ đẹp Miễn sao quyết tin là có ngày đẹp trời Như bức thư này Snow cũng rất muốn tin là nó có thật Và muốn tin là cô gái trong bức thư không nghĩ ra thêm chiêu nào nữa này các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt, chính Quick và Snow sẽ làm cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web của VOV Giao thông. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại tới số 19005715526 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Xin nhắc lại, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 571526 chọn nhánh 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club. Let's spin it up. email của Nguyễn Lương gửi tôi từ địa chỉ xứ sở cằn khô a còng yahoo.com. Tôi từ Hà Nội về nhà đêm thứ sáu. Nhanh chóng, tôi lên giường lúc 3 giờ sáng nhưng không ngủ được. Sáng dậy mắt tôi thâm quầng, nhưng tôi thật sự sốc khi thấy mắt em tôi còn thâm hơn thế và còn sốc hơn khi biết rằng đó là hậu quả từ cơn giận của bố mẹ tôi vì bất lực khi con gái mình mải chơi mà trốn học. Nhìn em, tôi không biết phải nói sao, chỉ thấy thương em vô cùng dù sao đi nữa, nếu như để quy trách nhiệm về những gì diễn ra trong quá khứ thì tôi đáng bị kết án. Tôi đã có rất nhiều thời gian ở bên em gái mình nhưng đã không làm gì, chỉ vì tôi thấy khó mà không làm hết sức. Tôi đáng bị trừng phạt vì không dạy dỗ bảo ban em thay bố mẹ. Tôi đã tự hỏi những năm tháng đó tôi đã làm được gì để bây giờ đây tôi bất lực không giúp gì được cho em mình. Từ nhỏ, mỗi lần em khóc, tôi không dỗ được mà chỉ biết khóc cùng em. Thực sự tôi không biết phải làm thế nào ngoài việc đó. Cũng vì thế mà sau này tôi rất ghét nghe tiếng khóc Em tôi học lớp 12 nhưng thật sự khác với hai anh chị. Em tôi không hứng thú với việc học, cũng có thể vì lý do học không tốt nên chán nản, vì người ta chỉ làm tốt khi người ta thích mà thôi. Rồi cứ thế trượt dốc lên đến lớp 12. Giờ thì kỳ thi đã đến gần kề nhưng thực sự cần rất nhiều đến phép màu mới có thể giúp em tôi qua được cửa ải khó khăn này, nhất là khi tôi và chị không có ở nhà để kèm cặp theo sát Nghĩ đến mà tôi không khỏi đau lòng Càng nghĩ càng thấy mình phải làm điều gì đó giúp cho em Giờ đây khi nước sôi lửa bỏng nhất tôi mới nhận ra rằng Không phải do tôi không thể mà do tôi chưa làm Chưa muốn làm và thử làm mà thôi Mấy hôm nay hai chị em tôi thay nhau kèm cặp bà ban Cũng thấy em không phải là không chịu khó Chúng tôi đã bắt đầu từ những điều nhỏ nhất Chỉ có điều không biết những nỗ lực cuối cùng này có giúp được gì cho em không Tôi cầu mong các vị phụ huynh, các bậc anh chị hãy quan tâm tới con em mình hơn Xin đừng như chúng tôi Xin gửi tới em gái tôi là Hồng Lê hiện là học sinh lớp 12 trung học phổ thông Mai Sơn, Sơn La lời xin lỗi. Cầu mong cho những nỗ lực cuối cùng này của chúng tôi có thể giúp được em cùng với ca khúc Billy của Seventeen để gửi tới tất cả các sĩ tử. Chúc các em thành công. retreating you're not, and all the dreams you haven't got. mãi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao mà Quick Longley nhé Quick, một chàng trai có chỉ số IQ không thấp Chú ý không thấp chỉ có nghĩa là cao bạn nhé Quick, một người bạn khá trung thành với nguyên tắc là bạn bè có thể mượn nhau nhiều thứ nhưng không được quên trả lại Và nếu bạn quên thì mình phải nhắc cho bạn nhớ Quick, một chàng trai sẵn lòng đợi mưa đi về cùng bạn nếu được hứa hẹn một bữa tối thịnh soạn sẽ bù đắp cho nỗi vất vả ấy. Quick. Thế thì không, không Quick kiếc gì nữa. Tôi là tôi và tôi chẳng thích giống ai nhá. Này chẳng ai thích giống Quick thì đúng hơn nhá. Quick ơi, đến bao giờ mà Quick sẵn lòng cho người khác mọi thứ trên đời không đòi lại, sẵn lòng đi dưới trời mưa ướt lướt thướt cũng được, trời nắng vỡ đầu càng thích mà chẳng vì lời hứa hẹn ẩm thực nào á thì lúc bấy giờ lúc bấy giờ Snow sẽ chẳng còn nhìn thấy Quick nữa đâu, vì những người như thế dễ bị tuyệt chủng lắm. Ai mà Quick thế hả? Thật là hồ đồ và bi quan đấy, đọc bức thư lên đây này. Ok, email gửi từ địa chỉ Hà Lan Anh ở địa chỉ lưu ly hồng a gmail.com nhật ký lúc nửa đêm giật mình tỉnh dậy tôi mới biết là mình đang ở quê cách xa anh gần 50 cây số có anh dở hơi như tôi không mới có 3 giờ sáng mà thức dậy mà chỉ nhớ đến anh ngó điện thoại xem có tin nhắn nào của anh không nhưng chẳng có sự thật là tin nhắn tối qua anh gửi cho tôi tôi còn chưa kịp nhắn lại thì đã ngủ quên mất hà cớ gì mà tôi có quyền trách anh nữa Tôi và anh quen nhau đã được gần một năm rồi Tính đến mùng 9 tháng 7 năm nay là được một năm Nhanh thật đấy Thời gian tưởng chừng làm cho tôi lớn lên rất nhiều Biết quan tâm đến chính bản thân và đến những người xung quanh Có lẽ vì thế mà anh đến với tôi Đúng vào ngày lễ tình yêu Tức mùng 1 Tết Anh thổ lộ rằng anh đã yêu một người con gái Đó chính là tôi Tôi chẳng dám nghĩ Anh, một người con trai hiền lành, học giỏi Lại có thể yêu một con bé nghịch ngợm Nói nhiều như tôi Mà chẳng có điểm gì nổi bật như học giỏi và xinh gái cả Nhiều lúc nằm nghĩ Tôi nghĩ Trang hiểu sai lại có thể yêu tôi được chứ Hỏi anh, anh chỉ cười, nhìn tôi và nói Tại em ngoan, em nghịch Và em cũng hiền mà Tôi hiền á, chẳng bằng một phần mười của anh Nhưng tôi vẫn cảm thấy vui Vì có thể anh là người đầu tiên cũng là người duy nhất khen tôi hiền Lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là tình yêu Là những buổi tối thứ sáu anh qua đón tôi Hai đứa lóc cóc xe đạp lên bờ hồ dạo Để tối về xe thùng lốp Hai đứa dắt xe dọc đường bà Triệu Cầm tay nhau, đi và im lặng Gần về tới phòng trọ tôi anh bảo Anh ước rằng con đường dài gấp đôi như thế nữa Để anh được đi bộ với em cả đêm Tôi chẳng biết nói gì ngoài nhéo tranh một cái rõ đau vào sườn Sao lại đi bộ nữa Chân em đã mỏi dã rời lắm rồi bột miệng nói như vậy mà tôi không nghĩ đến cảm giác của anh Anh bảo lần sau sẽ không đi chơi vào tối thứ sáu nữa Vì anh không muốn em phải đi bộ đau chân Tôi thấy tôi vô tâm Là những khi trời mưa phùn Hai đứa vẫn đạp xe lên bờ hồ chơi Tôi bảo tôi thích mưa Đúng thế thật Nhưng là mưa khi đi bộ hay hưởng thụ mưa mà không ảnh hưởng đến những người khác tôi bật ô đưa tay ra đằng trước để che cho anh nhưng anh bảo che cho em là đủ rồi để khi về đến nhà anh ướt như chuột ướt hết cả tấm áo khoác bên ngoài cả đầu tóc nữa tôi thì chẳng biết gì cứ ngồi ti toe đằng sau tôi thấy tôi vô tâm là chủ nhật tuần trước anh lấy xe máy đưa tôi cùng về quê quê anh gần quê tôi đến lúc trở lại hà nội anh bảo tôi về phòng trọ tôi ăn tối anh không ăn đúng lúc đó bạn tôi gọi tụ tập tôi bảo anh đưa tôi ra bến xe buýt và hẹn anh sẽ quay lại đón. Vì mải chơi, bạn tôi rủ ở lại ngủ vì chẳng mấy khi mấy đứa con gái có cơ hội gặp nhau. Tôi nhắn tin bảo tôi sẽ đi về bằng xe buýt sau. Rõ ràng là tôi nói dối anh. Tôi đâu có về mà ở lại đấy chứ. Anh nhắn tin lại cho tôi. Anh đang ngồi ghế đá một mình chờ em. Lòng tôi bỗng trùng lại. Sao tôi thương anh thế không biết? Sao anh không về đi? Lại ở dưới ghế đá một mình làm gì? Trời lại lạnh nữa. Tôi ghét anh quá. Tôi lại vô tâm. Tình yêu của anh đến nhẹ nhàng, thanh thoát Cảm ơn anh đã cho em cảm nhận được thế nào là tình yêu. Nhớ anh chị gửi đến anh ấy là Khuất Duy Huệ, lớp A3 K62 Đại học Dược Hà Nội. Ca khúc Two is Better Than One của Boys Like Girl và Taylor Swift với lời nhắn Em chúc anh mạnh khỏe, may mắn và học thật giỏi. Cố lên nhé, bê tô của em. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Em là Hà Lan Anh, lớp QL 1417, đẹp kinh doanh và công nghệ Hà Nội. I remember what you wore on the first day You came into my life and I thought, hey You know, this could be something Cause everything you do and words you say You know that it all takes my breath away And now I'm left with nothing So maybe Email của bạn Nguyễn Văn Linh 2007a@gmail.com. Mia, chẳng hiểu sao ngày xưa ta với Mi lại quen nhau được nhỉ? Có lẽ là duyên số. Mấy người nói với ta rằng nếu một trong hai thằng mình là con gái, ta và Mi đã trở thành một couple thứ thiệt hoàn hảo rồi. Nhưng may mắn là Mi và ta đều là hai thằng boy, phải không Mi? Hai thằng dở dở trong mắt mấy girl. Mi là thằng bạn thân nhất mà tao có thể thổ lộ mọi điều, thậm chí là cả những chuyện tế nhị nhất. Mi là thằng bạn luôn cho tao những lời khuyên chân thành nhất, thành thật nhất. Mi là người tao luôn có cảm giác tin tưởng và gần gũi nhất. Mi giống như một người anh trai của ta vậy Và đặc biệt nhất Mi là ông mai mối tuyệt vời nhất Người đã đã đến bà xã cho ta bây giờ Cảm ơn Mi, cảm ơn nhiều lắm Mi đã và đang và sẽ mãi mãi là người bạn tốt nhất của ta. Sắp đến sinh nhật Mi rồi và món quà bất ngờ mà tao muốn dành tặng Mi là những lời này của tao sẽ gửi được đến Mi qua chương trình Quick and Snow Show mà cả hai chúng ta đều thích. Chúc Mi sinh nhật vui vẻ. Và em nhờ anh chị gửi ca khúc Airplanes của B.O.B và Hayley Williams tới bạn ấy là Nguyễn Văn Sang khoa tiếng Anh Viện Đại học Mở Hà Nội. Cảm ơn anh chị rất rất nhiều. pretend that airplanes in the night sky like shooting stars back at it by the end of the night. that airplane in the night sky like shooting stars. I can really use a wish right now. Wish right now. Wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now. Wish right now. Wish right now. Yeah, yeah. Somebody take me back to the days before this was a job, before I got paid, before it ever mattered what I had in my bank yeah, back when I was trying to get a tip at Subway. And back when I was rapping for the hell of it. But nowadays, we rapping to stay relevant. I'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes, then maybe, yo, oh, maybe I'll go back to the days. Before the politics, that we call the rap game. And back when ain't nobody listened to my mixtape. And back before I tried to cover up my slang. But this is for they made what's up, Bobby Ray. So can I get a wish to end the politics and get back to the music that started this shit? So here I and out of airplane. Can we pretend that airplane in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right, right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplane in the night sky like shooting stars? stars. I can really use a wish right, right now, wish right now, wish right now. các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt, chính Quick và Snow sẽ làm cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web của VOV Giao thông. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại tới số 19005715526 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Xin nhắc lại, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 571526 chọn nhánh 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club. Quick and Snow Show.